Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رزقا حسنا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da četvrtkom nastojimo da se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Molimo gospodara da nas počasti s onim za što ga je molio njegov miljenik Muhammed kada je rekao Allahumma inna nas'aluke tuqa wal huda wal afafa wal ghina. gospodar naš, molimo te takvaluk, svijest o tebi. Huda, uput. Al afaf, čednost, čestitost. Wal ghina i neovisnost od ljudi. Molim gospodara da nam ove četiri stvari iz milosti svoje dani. Amin. Salavat selam njegovom miljeniku Muhammedu, plemenitim, čestitim ashabima, njima koji su nosili emanet vjere i prenijeli ga sljedećim generacijama, da je emanet do nas, alhamdulillah, došao. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš, da vjeru tvoju poznajem, A kada nas počastiš da je poznajemo, molimo te da nas počastiš da je pravilno razumijemo. A kada nas ti iz milosti svoje počastiš znanjem i pravilnim razumijevanjem, gospodaru ne dozvoli da budemo u raskoraku sa svojim riječima. Neka uvijek budemo od onih koji rade ono što govore. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa sahihom imama Buhari. Kažu za knjigu koju čovjek napiše, kaže Waleduhul Muhallad. Kaže, to je njegovo dijete koje iza njega živi vječno. Živi dok je dunjaluka, jel dok je knjiga tu. Imam Buharija je veliki napor uložio da sabere ovu knjigu. Da sabere hadise koje će staviti i porijedati po poglavlju samo kada znamo jednu stvar, da blizu 8000 hadisa u sahihu imama Buhari koliko ima, nijedan hadis nije stavio u zbirku, a da nije klanjao dva rekata na file. Da ništa ne znaš o imamu Buhari, da znaš samo tu činjenicu. Ja, malo je ljudi koje znam da se roditelja, ako su preselili, redovno sjeti u dolam. Jel, mimo onoga što uči u namazu, rabena fili vali vali deje vali jome kumul hisa. Zamisli čovjeka koji je toliko vezanog srca za gospodara bio da ono što radi, a to je pisanje knjige, odnosno sabiranje hadisa Rasulullah, za, svaka, za svaki hadis dva rekata uzeo bi abdest posebno. Abdest je obiklan. I zbog toga jedan od edeba koje pokušavamo uvesti u svoj život jeste kada god uzmiješ knjigu, a napisao je čovjek za kojeg znaš da je musliman, nemoj da je čitaš dokle god ne proučiš dovu za onoga koje je napisao. Jer je on izdvojio svoje vrijeme. Bez obzira, to može biti knjiga iz fizike, nebitno. Ako je insan musliman, znaš da je musliman. Prouči mu dovu, reci gospoda ili fatihu. Gospodar smilujem se, evo, njegovo znanje i ostalo iza njega. I zbog toga ćemo mi na početku ovog druženja opet sjetiti se Fatihom ili dovom mama Buharići u hadijsku zbirku. Čitam daj lila el Fatih. Prošli put smo čitali hadis koji je vrlo sličnog sadržaja, a radi se o čišćenju nakon velike nužde. Naravno, spominjali smo koliki je dar gospodara kada nas je počastio da imamo normalan metabolizam i da nemamo problema. I spominjao sam vam kako sam i svojim očima vidio na dječjoj hirurgiji kad sam tamo bio nekim povodom kako dječca Haman moraju svaki put na nešto slično operaciji samo da bi obavila nuždu. Jer imaju zadebljanje debeloga crijeva i onda ne mogu da obave nuždu. I vjerujte, svaka stvar ako jedan pjesnik kaže Iza kane lil insani fikra. Kaže, ako čovjek razmišlja kane lahu fi kulli še'in ibra. će u svemu šta ibre. Pa kada vidiš imućnog postao fukara. To je tebi onaj ibret. Kada vidiš siromašnog Allah ga, ga obogatio. To je tebi ibret. Kada vidiš onoga koji do juče je zdrav bio, kažu bogami, dijagnoza je rak pluća. je leži traži ljekara. I govorio sam vam, toliko ima stvari da čovjek iz njih može uzeti pouku. Priča jedan alim, bio sam, kaže, prisutan kod jednog od najboljih ljekara ovaj, u, u zemlji. Kada ga zove čovjek, i čujem po, po, po, odgovoru da ga pita ima li kakve, reci doktore gdje da ga odvedimo, da platimo koliko god treba. Kaže nema, kaže to je peti stadion, kaže nema tu, nema nade osim da gospodar dadne da, da se ko rukom ukloni, da nestane. A kaže nema. I kad je spustio, kaže doktor ovom alimu, kaže ovo je čovjek milijardir. Ima sin, sina tog jedinca o obolom djeti. Jer, subhanallah, kuranski ajet koji je volio da, da malo razmišljate, kaže gospodar, ja ejuhan nasu entumul ila Allah. O ljudi, vi ste svi fukara prema Allahu, svima vam treba Allah. Pazite, po definiciji, našoj definiciji je fukara onaj ko nema novca. Jel? Ili, po našoj definiciji fukara, onaj koji nema onoliko koliko mu treba. Subhanallah, Allahovog davanja možeš imat milijardu. A da ti ta milijarda ne može, ne može riješiti problem koji imaš. I zbog toga ove male stvari, iz, govorio sam koliko je bitno držati se edeba Rasulullaha sallallahu alaihi ve čak i prilikom tih nekih malo nama banalnih stvari, ulaska u toalet, izlazak iz toaleta tu su male stvari. Kada čovjek sebe navikne, ja pitam malo prije, jeste li je navikli na onaj sejdu ili stikvar? Znam se Allah te počasti svako jutro, svako večer, onaj sejdu ili stikvar kažeš. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, ko kaže to ujutro, pa taj dan preseli. Ako je čvrsto vjerovao u to, ući će u džene. Ako kaže na večer, taj sejdu ili stikvar, pa preseli u toj noći, ući će u džene. Mi ne znamo u kojem ćemo halu preseliti. Zbog toga, zbog toga treniramo za, za, te situacije. Dakle, šta je, šta je vrlo bitno jeste da ove blagodati gospodara koji ima, da sve što nam je on dao, da slijedimo njegovoga miljenika. Juče mi je jedan čovjek ispričao prelijepu jednu onaj, ovdje sa čaršije mudrost kaže, jedan čovjek ima radnju, dobro mu ide, alhamdulillah, prodaje hranu, nebitno koju. I kaže, dolazimo drugi čovjek, kaže, eto, kaže, vjerujem, samo kaže da ubaciš alkohol, znaš, kaže, koliko bi ti bolje išlo. Kaže on njemu, kaže, ja tebi vjerujem, kaže, ali vjerujem Allahu više. I vjerujte ono što sam, što stalno govorim, ima, fala, dragom Bogu, danas ima ljude, zašto nismo ateizirano društvo, niko, ne, ne možete ateizirati ni vojskom, ni školom, ni milicijom. Ljudi vjeruju u Boga. Ali kada vidim ljude koji su čisto iz poštovanja prema Resulullahu sallallahu prema Božijem poslaniku došli da čuju njegov hadis. E onda za njih možeš kazati da vjeruju vjeruju Bogu. Jer vjerujem, svi kažu vjerujem u Bog. Pazite, svak tvrdi. Kaže, kada je puno onih koji tvrdi, treba da iznijeti argument. Kaže, ja tebe volim, brat. Brat sutra nešto zapne u život, ti njega prestao voli. Jel? Voliš Allaha, voliš pejgambera, sallallahu alaihi Sam govorio ovaj, u Zenci na jedno predavanje, a evo u kralja Fahda na Saba. Za mene trenuci koji meni ulijevaju nadu, jesu trenuci kada iskreno vjerničko srce progovori ono što je u njemu. A vjerujte, to nisu ovako na dersovima. Insan čuje svašta, čuje nešto što ga dotakne, čuje nešto što ga obraduje, čuje nešto što ga rastuži. Sjećam se prizora kada jednom u veli gori kuća koja je pored, pored džamije. Gori mu kuća, a lamperija u potkrog. Njemu suze u očima, mi ga tješimo, on kaže Allaha mi draže što, mi, što je moja kuća nego da je džami. Valja to ukazati. E to treba, ta, ta vjera kada je jaka u srcu, nema tog dušmana kojeg se trebaš bojati. Jer je to vjera koja, pazi, ona osvaja. I to je drugi put, tokom agresije. I kuća mi je gorla tokom agresije i uništena je. I onaj brata su mi oca ubili. Ona je tokom agresije. I odgajat se na tom, ja ne vidim da, ne vidim da nam drugi, drugog načina ima. U tom smislu, kada insan ulazi u toalet, kaže Allahumma inni audu bike min al hubuti wal khabaith gospodaru moj, sačuvaj od svih vrsta nečistoća i vidljivih i nevidljivi, i materijalni i nematerijalni i onoga poganoga svijeta koji me želi da mi naudi svega. A kada izlazi kaže u hufraneke, gospodaru oprosti mi, zašto? Jer u tom trenutku kada sam u toaletu ne smijem spominjati dragog Boga. Ne smijem razmišljati o njemu. Poglavlje babulisti džmari vitra. Poglavlje čišćenje kamenčićima da bude neparan broj kamenčića i prošli put je bio hadis sličnog značenja. Ovdje ima jedan, jedan detalj kod kojeg ćemo posebno stati, ali nije spomenut u prethodnom hadisu. Hadesana Abdullah, Abdullah ibn Jusuf, prenio nam je Abdullah ibn Jusuf, kala ahbarana Malik, a nebi Zinad, od Malika, od Ebu Zinada, anil Arađ, an Ebi Hurerata radijallahu anhu, od Ebu Hurere radijallahu anhu, ene Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, kala da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Iza te vada ahadukum fali fi anfihi thumma li Kaže, kada jedan od vas abdesti, to je onaj prošli hadis, neka stavi malo vode u nos i neka ispuhne tu vodu. Ono što mi radimo prilikom uzmanja desnom rukom, jel da, privučimo, usrknemo, a onda lijevom, lijevom očitimo. To je po sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi sallam. وَمَنْ إِسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ O tome smo govorili prošli put. Kako je Allah dragi dao da upravo te dlačice štite organizam naš od, od, od, od nečistoća koje su u zraku. وَمَنْ إِسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ A onaj od vas koji nema, nema vode, nema papira, nema ne, kamen imaš lov. Kaže onaj ko se čisti kamenčićima neka neka uzme neparan broj kamenčića. Rekli smo, to je nešto što nam je Rasulullah dao smjernicu. Mi hoćemo li otkriti ili nećemo, šta je hikmet, šta je mudrost u tome. Govorio sam prošli put, oni koji su bili, sjećaju se, kako mi je moj profesor u medresi govorio kako ove čelije, kada jedemo desnom rukom, čelije koje su u ruci, jel, na prstima, u jagodicama, prilikom uzmanja vruće ili vrele hrane daju odmah signal mozgu pa se luči pljuvačka u ustima. Pa, zašto? Pripremati usta za iznenađenje visoke temperature. I to je vrlo bitno. Znači ovdje Resulullah s.a.v. nama možda će medicina otkriti zbog čega neparno, možda neće otkriti, možda je to nešto što ćemo saznati. Ako Bog da, možda ćemo pitati Resulullah s.a.v. Neke stvari smo slijedili, tebi je Boži poslaniče, nismo, nismo dokučili, nismo znali smisao. Iako 99% stvari, alhamdulillah, već ljudi su dokučili smisao. E sada ide dio hadisa koji nije prošli put bio spominut. وَإِذَا da أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ A kada jedan od vas ustane iz svoga sna فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ Neka opere svoje ruke prije nego što počne uzimati abdest. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ Jer jedan od vas ne zna, ne zna na kojem je mjestu zanočila ili na kojem je mjestu bila njegova ruka. Ne zna možda je dotak, dotakao nešto što je nečisto i tako. Gledajte sada jednu stvar pripremajući se za ovo, ovaj dio hadisa me zaustavio. Najopasnija bolest koja čovjeka može zadesiti. Opasnije od bilo koje fizičke bolesti je bolest nemara prema dragom gospodaru. Da čovjek bude od onih koji uopće ne brinu šta će njemu njegov gospodar kazati. Kako će pred gospodara stati. Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ovom hadisu. Pazite, početak hadisa smo evo prošli. Kaže, kada abdesti neka očisti nos. Kada onaj koristi kamenčiće da se, da se opere, neka, neka to bude neparan. Ali men, men na pameti jedan detalj. Hazret Pejgamber sallallahu alaihi wasallam kaže kada ustaneš iz sna kada ustaneš iz sna kaže operi svoje ruke prije nego što uneseš u posudu s vodom da uzmaš Allahat Allaha drago ako je Resulullah jedan, jedan san jedno spavanje upozorio nas na to da ne znamo gdje nam je ruka noćla. Zamisli koliko treba srce prat da ono bude čisto. Koliko puta nisi znao gdje ti je srce bilo? Resulullah s.a.v. kaže kada, kada ustaneš ujutru, operi svoje ruke prije nego što počneš abdest. Zašto? Jer na rukama možda ima neke nečistoće za koju ti ne znaš. Upozorava nas da je Pazite, imate namjerni i nenamjerni gaflet. Namjerni i nenamjerni nema. Kada spava čovjek, on je u nenamjernom nemaru. I zato od Rasulullah s.a.v. se prenosi da je rekao nema pretjerivanja u snu osim ako ne propustiš neku od obaveza. Jer u trenutku kada spavaš odmaraš se za ono što treba da dođe od posla, od ibadeta i od svega. E sada, ovaj dio hadisa Rasulullah s.a.v. nas uči da ne smijemo nikada biti nemarni gdje nam je srce, vjerujte. Ako ti je ruka bitna i bitno, Resulullah kaže operi ruke prije nego što počneš abdestiti onda koliko treba čovjeku biti bitno? Gdje je njegovo srce? Vjerujte danas, borba koju mi imamo nije za razum. Vjerujte, borba je za srce, za emocije. Za Bajram razgovor s mladićem jednim, on se, da kaže, kod nas je jel, kolokvijalno, kaže, naložio se da kupi motor. I onda mi njemu pokušavamo kazati, ja imam prijatelja anestezijologa, kažem, Allaha mi kaže mi čovjek kad ih donesu ne mogu ih sastaviti. Još nije brzo on vozio, nego ga pokupio čovjek sa auto. Opa! I on počinje iznositi argumente. kažao ovolika, kažao onolika. Ovo su brzi motori, ovo su spori motori. I tako dalje. Ja njemu na kraju kažem, hadis Rasulullah sallallahu alaihi kada Allah Želešanu stvorio džennet, rekao je Meleku Džibrilu, Džibrila otiđi pa pogledaj džennet. Kaže Melek Čibril kad je vidio ljepote dženevske rijeke, dženevske insane, vidio kako će tamo biti. Kaže gospodaru, niko neće čuti za dženet, a mi smo čuli, objavu dobro, da neće u njega ući. Čim ću zamisli, neko ti kaže, slušaj, studiraj sad četiri godine. Sve ti je riješeno, alhamdulillah, odmah, bit ćeš na stipendista četiri godine, Allah te hranio, izdržavao, sve. I čim završiš, dobit ćeš posao, živjet ćeš, alhamdulillah, dostojanstveno, nikome nećeš muhtač. Kaže, ona, onda je Allah Želešanuhu prekrio džennet onim stvarima koje su ljud, ljudima mrske. Ono što, u čemu ima teret. A onda mu kažem ovom momku ukratko. Kada je Allah Želešanuhu stvorio džehennem, rekao je Meleku Džibrilu, idi pogledaj džehennem. Kada je Melek Džibril vidio patnje, vatra i sve, kaže, jarab, niko neće čut za ove patnje tu. Kaže, najslabija kazna je da su noge u vatri, a da ključa mozak. Da nas Allah, dragi, sačuva. Kaže, jarab, niko neće čut za ovo, a da će ući u džehennem. Kaže, onda je Allah Želešanu prekrio džehennem čeifovima. Ja kažem, nemoj mi iznositi argument. Ako ti je nešto čeif, svaki argument pada. Jel razumijete? I šta je tu problem? Jel problem razuma ili je problem srca? Problem srca. On to hoće. Izmislit će hiljad razloga zašto je to dobro. A u biti svi ti razlozi su čeif. I zbog toga vrlo bitna stvar. Čuvajte svoje emocije. Nemojte dozvoliti. Svaki vjernik i vjernica ako nemaju svoje trenutke kada razvijaju kod sebe osjećaj ljubavi prema stvrtelju, osjećaj ljubavi prema njegovom poslaniku, osjećaj ljubavi i odanosti i požrtvovanja prema vjeri. Samo je pitanje momenta kad će im nestati goriva. Super mašina, ide mašina 2011. model. Ali nema goriva, što? Ja vjerujem u dragog Boga ako što vjerujem da ste vi ispred meni. A hoću na saba, jesam sam jutro susto na saba i hoću sutra ustati na saba. Od čega zavisi? Od razuma ili od srca? Jel srce nemarno ili je? Ili se sjeća gospoda. To je suština. I zbog toga ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi sallam jasna, vrlo jasna poruka. Prvo praktična poruka jedna. Kada ustaneš ne znaš žeti je ruka. Ona je bila Uzmi operi ruke prije nego što počneš abdest. Zašto? U ta doba se nije imalo, nije imala česma pa da odvrneš česmu i da opereš ruke. Nego si morao iz posude zahvaćati. I onda je još preće da se opere jer zahvaćaš vodu iz posude odakle, odakle trebaš abdest. To je s jedne strane. Praktična stvar. Da ne bi neka nečistoća se prenijela na vodu. Druga stvar. Pazi da, ako je Resulullah rekao, nemoj biti nemaran prema jednom dijelu svoga tijela, to su ruke. Kako je tek kad si nemaran prema čitavom tijelu svom? I ovdje, kada se postavljaju pitanja, kako vjernik i vjernica gledaju na svoje tijelo? Zbog čega ovo čini, ovo ne čini? Jednostavan je odgovor. Vjernik i vjernica čvrsto vjeruju da njihova tijela nisu njihova. Nego su emanet im je Allah povjerio. Zar nije gospoda rekao, ono kada insan preseli pa ga spustimo umezat učimo lillahi ma fi samawati wa ma fi ard. Allahu je sve na nebesima i na zemlji, uključujući uključujući ljude. Uključujući ljude. Ti izdobio svoje tijelo koje je manet. Nema tetovaže, ne smije. Vjernik se ne smije tetovirati. Ne smije, ne smije se insan drogirati, ne smije konzumirati ono što šteti njegovom zdravlju. Zašto? Što je to emanet? Ja moram gospodaru vrati taj emanet. Za večeras još samo jedan kratak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poglavlje pranje nogu i ovo je vrlo, vrlo bitno. Te da neće samo potirati po, po nogama. Wala yamsahu ala al-qadamin. Musa qala na Abu Awana nabi Bishr an Yusuf an Malik an Abdullah ibn Amr. Prenio nam je Musa od Ebu Avane, od Ebu Bišra, od Jusufa, od Maheka, od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu. E sada ovaj hadis Rasulullah govori o tome šta se dešavalo u vremenu Resulullah i na koji način je Resulullah iskoristio tu priliku da nas pouči jednoj bitnoj, bitnoj činjenci. an nabiju sallallahu alaihi wasallam anna fi sefretin safarnaha. Jedne prilike je Resulullah sallallahu alaihi sallam izostao iza nas dok smo putovali. Fa' edrekena wa kad al asr. Kaže, i zatekao nas je, a već je i Kindija nastupla i mi bili izvoreni. فَجَعَلْنَا نَتَوَدَّعُ وَنَمْسَحُ ala أَرْجُلِنَا Pa smo počeli, kaže, abdestiti i ono, potirati po nogama. Znači, umjesto da perijemo noge, šta? Samo potirao. bi ala sautihi Kada je Resulullah s.a.v. da ga svi, svi čuju. Kaže, glasno je povikao lil aqabi minan nar Teško li petama od vatri. Ponoviš i to dva ili tri puta. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam kad sam ga danas rekao sam moram i ovaj hadis uzeti radi nekoliko smjernica. Vjerujte mi, stil življenja Rasulullah sallallahu alaihi sallam u teškim situacijama se ovdje vidi. Nikada Rasulullah nije poslao vojsku, a da nije bilo izvidnice i oni koji idu iza. Kaže, nikada ne bi, uvijek bi bila izvidnica ispred iza. Često bi on bio ili u izvidnici ili iza vojske. I ovo kad kažu Resulullah izostao iza nas, izostao da vidi da nije kod vojske izostao, da i nije šta ispalo, da nije. Pa stil življenja u ratovanju Resulullah je tu Druga stvar, i to je sada česta pojava, pogotovo evo kod nas u Bosni. Zatiče plemente ashave kako, kako umorni, nemaju vakta, ili danas kod nas kažu hladno je pa ne možemo da operemo noge. Imaš mjesto kupi mjesto i koristi mjesto ujutro abdestiš čitav dan, alhamdulillah, olaš se, Allah te dragi počasti. Kaže Resulullah s.a.v. vidio ih ne peru noge. Kaže, teško li petamo od vatri? Jedna stvar koju pokušavam uvijek da kažem, nekada, kada nešto ne primjeniš hajmo reći, čovjek ne klanja, ili žena nije, ne nosi se često, ne pokriva. Kada nešto ne praktikuje, vjeruj mi da često imam priliku se susret sa ljudima koji za naše pojmove, nas koji praktikujemo vjeru, su ljudi koji eto nisu, ni, ne praktikuju. Vjeruj mi da, da, da pomnije oni saslušaju nego oni koji praktikuju. To je prva stvar. Druga stvar, Resulullah ovdje ukaže teško li pjetama odvati. Pazi, ti ne klanjaš primjer To je između tebe i gospodara. Naše je da to pomenimo. Da to je, namaz je stup Međutim, klanjaš, a klanjaš bez abdesta. Šta je bolje? Dobro. Klanjaš, ali se ne okrećeš prema kibr, izigravaš se s tim. Ili hijab. Ili je hijab ili nije hijab. Ili je mahram ili nije mahram Pa ovo otkriveno, pa ono otkriveno, pa na ovaj način, pa na onaj način. Pa bolje, bolje da nije da pristojno odjevena nego da se od je napravila karikaturu. ste Resula sallam, koji se rijetko ljutio, kaže poviko je, teško li petama odvrati. Kad je Resula poviko? Kad su počeli, ne ne praktikovati, nije da su oni ostavili ovdje nego izvrnuli. I toga se najviše ču. Vjerujte meni, meni je strah danas izvrta. Pazi, hak je hak, batil je batil. Ovo je hijab, ovo nije hijab. Ovo je namaz, ovo nije. Još jedna stvar koja, koja se praktikuje kod nas danas. ušle ljudi čitali knjige fika je može kaže mesk po čarapama i on je čarapet ljetni ti vidiš ba, vidiš mu je odrezao nokta ili nije odrezao nokta znači vidi se noga ispod i uzme mesk po čarapama i kaže, može to, kaže, u hambelijskom mezi Po ovim našim čarapama ne može, jer sve ove naše čarape stoje na gumi. Vi znate, evo, guma. Kad se ta guma pukne, one se same, same se sluku, jel tako? Drugo, može se podel... imaju pravila propisu, raspitaj se, tiš banko do lemi, nek A u konačnici, ako je zima, imaš mjesto, Uzmeš mjesto, vučeš, alhamdulillah. Dragi gospodar, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Zaista vam nikakve tjeskobe i teškoće nije uvjeri dao. Ne možeš da klanjaš stojeći, klanjaj sjedeći. Gospodar ti dozvoli. Ne možeš sjedeći, klanjaj ležeći. Alhamdulillah. Ne možeš da uzmeš abdest, uzmite jemu. Ali nauči. Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ja rijetko, ja nisam našao u, u hadisima Rasulullah, samo na par mjesta da je Rasulullah podigao glas i da primjera radi onaj ashab koji je znao oduljiti namaz. To znate. Pa je Resulullah rekao, nemojte rastjerivati, nemojte rastjerivati. Zašto? Isto ko što je ovdje rekao. Nemoj. Ako ima propis vjeri, nemoj se sa njim igrati. Jel ga praktikuj? Ako ne praktikuj, ja rab ti oprosti. Moja sramota, moja bruka, ja se popravim, da me Allah dragi uputi. Ali pogrešno izvrtat stvar. Čuvaj, čuvaj se, čuvaj. I što je najgore, Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neće se ubiti, zapamtite hadis, neće se ubiti osoba na bigajri hak nepravedno, a da neće prvi sin Ademov imati od toga grija. Vjerodostojen hadis. Kaže zašto? Kaže Boži poslanik, on je prvi u ubistvo. Prije njega toga nije bilo. Otvaranje, ti otvoriš proces koji je loš u odjevanju, u ponašanju, u odnosu, u družini. Otvoriš proces koji je loš. Ljudi, ti umro, iza toga te dolazi grijes. Odakle je Arab? Pa kaže, to si uveo, prije tebe niko to u Bosni nije radi. Ima, jedan je Alim ispričao, ja sam to mislim u Ramazanu govorio, prošli Ramazan, ljudi se pretplate na strance koje sadržaja Allah salame. insan presali i šta je još uradio? Dok je bio živ, podijelio tu pretplatu svoju sa 30-40 prijatelja, dao im svoju pretplatu. I kaže, on preselio. I kaže, nema svake hefte dolazi novi broj tog časopisa. Ja, kaže, došao tome, priča mladić. I kaže, pokušavam, zovem onu časopis, kažem, slušajte ljudi, ovaj umro, nemojte mu više slati. Kaže, voli nas briga, on se pretplatio na 10 godina. Za deset godina 30 ljudi dobija sadržaj koji je negativan. Vi znate sura Jasin je srce Kur'ana. Inna nahnu nuhil mauta wa nektubu ma qaddamu wa atharahum. Kaže gospodar, mi zaista oživljavamo umrli. Oživljava na sunjem danu, ali oživljava i ovdje na dunjalu. Wa nektubu ma qaddamu wa atharahum. I pišemo djela koja su učinili i tragove koji su ostali za toga. Mi sad preselimo, alhamdulillah, bila halka hadisa, sad neko drugi drži. Mi imamo, alhamdulillah, svi sera koji smo to 1% ojačali, ili 0,0001%. To je naš trag. Dolaskom, podržavanjem, alhamdulillah, sadržajima, sadakom koju redovno izdvajamo. Dakle, ovog da nas Allah pomogne da pet onaj do, do, nove godine uz Božju pomoć iskupimo. Onaj, to, je ne, to su naši tragovi. Ovaj hadis Rasulullah je meni vrlo bitan. Čuvajte se, molim vas, čuvajte se izvrtanja. Mi ako izvrćemo bilo što od Allahove vjeri, vjerujte mi, oni koji ne praktikuju kod Allaha dragu su sigurno vrijedni od nas. Jer mi njegov, igramo se sa njegovom vjerom. Samo jedno obavještenje prije dole, ako Bog da već vam je za onih koji su se prijavili za školu, za kurs Kur'ana, poslao, alhamdulillah, ima blizu 40 oni koji hoće da, da, da uče već od sljedećeg ponedjeljka ćemo početi, ako Bog da onima koji su se prijavili poslano je da kažu termin koji im najbolje odgovaraju, jer ima 18 za sufaru, ima dosta ima ljudi, pa da napravimo grupa ako Bog da, da to bude kako treba. Grahote je da u našoj čaši samo na par mjesta, ima u Carevoj džami, ima u Jordansku, ima, znači da, alhamdulillah, da oživljavamo taj sunnet da se družimo sa, sa časnim Kur'anom. Ja molim gospodara da nam malo razmišljajte o ovome praktikovanje na pravilan način. Molim vas, nemojte da mi budemo odani koji, koji vjeru gospodara svih svjetova izvrću. To je, to je najopasnije. Jer sam vam rekao, najveći grijeh je I da za Allaha kažete ono što ne zna. To je najveći grijeh. Jer je to širk, to je kufr, to je, to je sve, svi oni loši sadržaju. to je nifak, nije. Kada kažeš za dragu Allaha ono što ne znaš, ono što nije od njegove vjere. Ja molim gospodara da nas na tom put pomogne. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas sačuvaš džehennema i svakog dijela koji približava džehennem. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš proživljenjem u društvu Tvoga miljenika Muhameda čiji su nas hadisi okupili. Gospodaru, počast nas da iz njegove ruke napijemo se napitka nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. Gospodaru naš, počasti nas da u usta naša samo halal ulazi. Gospodaru naš, počasti nas da samo dobre riječi iz naših usta izlazi. Gospodaru naš, očisti naše ruke od svake vrste grija. Gospodaru naš, zaštiti naša stidna mjesta. Gospodar naš počasti one koji nisu oženjeni da se oženi. Gospodar naš počasti one koji nisu udati da se i udaju. Gospodar naš počasti nas da živimo stil življenja Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi Gospodaru, naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da sva naša dobra djela primiš. Gospodaru, naš počast nas da iskreno jedni druge volimo i da jedni prema drugima zlobu ne osjećamo. Gospodaru, naš očiti naša srca od oholosti. Gospodaru, naš očiti naša srca od oholosti. Gospodaru, naš sačuvaj nas oholosti. Gospodaru, naš sačuvaj nas neznanja. Gospodaru, naš počasti nas korisnim znanjem i proživ nas u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu Oprosti nama, roditeljima našima, svima onima koji su prije nas preselili